macca simore jeegom ndeno ɗe timminirde golle mon pewɗe e hakkunde yimɓe bele oɗon jiye so tawi on timminiriɗe noon on keɓata njenari baaba mon gondo dow asaman o nden noon so tawi aɗa sakko wasɓe kalis woto fottu hakkillaji yimɓe e ma hono no naafigeji ɗi mbaɗirta ɗum e nder batirɗe wondude e beddaji ni ɓe mbaɗirta noon ko mbele yimɓe ina mawnina ɓe e goonga moɗo wiya on ɓeen keɓi njeenaari mumen haa gassi kono aan so tawi aɗa sakko woto nanoma anndu ko ñaamoma waɗata mbele oon sadaka ina wona sirlu ndeen ma baaba ma paamowo sirluuji o yeene so tawi oɗon toro woto mbayee no naafi geeji ɗi ni ɓeen jiɗi ko toraraade darnde e nder batirɗe wondude e laabi celi mbele yimɓe fof ina njiya ɗumen e goonga muɗo wiya on ɓeen keɓi njenaari mumen haa gasi kono aan so tawi a yiɗi toraade naat nder suudu ma ngudda damal toroɗa baaba ma mo yiyataako o ndeen ma oon paamowo sirluuji yeene so tawi oɗon toroo woto kebbine konnguli ɗi ngalaana foore no heefereeɓe ɓeeni ɓe cikkata ko ma allah heɗo ɓe so tawi ɓe kebbini haala woto nyembeeɓe ngati baaba mon ina anndi ko cukluɗon hade mon naamdaade ɗum ko ni poɗɗon tororaade baaba amen gonɗo dow asaman yo innde ma teddine yo laamu ma ar yo sago ma waɗe e dow leydi no waɗira dow asaman ni rokkumin nguura amen hannde yaafo toñangeeji amen no min jaafarto toñɓe min ni tewata naannumin e jarabi dandumin e bonɗo o ngati ko aan jeyi laamu e baawɗe e teddungal haa abada amin e nder ɗum so tawi on njaafiimo toñɓe on ma baaba mon gonɗo dow asamaanu oone yaafo on kono so tawi on njaafaaki toñɓe on baaba monne yaafota ko toñangeji mon so tawi on koori woto jurmi kinoɗe no naafigeji ɗini ɗe ñirɓinat jeese mumen beele yimɓe fof ina ganda ko hoorɓe e goonga moɗo wiya on ɓeen keɓi jeenaari mumen haa gasi kono aan so tawi a hoori uurnu sukundu ma culma yeeso maa mbele yimɓe ina mbaasa heptinde ka koorɗo ko baaba ma mo yiyata ko o tan andata te ma on paamowo sirluuji yeene woto njowondire ngaluuji e nder aduna ɗo mooƴu e koomaan bonnata ɗo wuyɓe dajjitta baafe ngujja njowondire ngaluuji dow asaman ɗo hay huunde bonnata wona mooƴu wona koomaan ɗo wuyɓe mbaawa dajjidde baafe saka ngujja ngati ɗo ngalu ma woni fof ko ɗon ɓernde ma wonata gite ko lampa ɓandu so tawi gite ma ina moƴƴi ɓandu ma fof yaynoto kono so tawi gite ma moƴƴani ɓandu ma fof wonata ko e niɓɓere ndeen noon so tawi ko fonno wonde annore e maako ko niɓɓere kowoni ndawu niɓɓere konus hay gooto wawa sarwude halifaaɓe ɗiɗo ngati ma jomum ani hen goto yiɗi keddiɗo o ma haɓɓima e hen goto hutima keddiɗo o on mbawa rewdude allah e jawdi fof lawol gotol ko ɗum waɗi moɗo wiya on ko faati e gurdam mon wota paaye sababude guura kañum e jaram ko faati e ɓalli mon wota paaye sababude koltu mate wona ko gurdam ɓuri guura te mate wona ko ɓandu ɓuri comci ƴeewe colli weeyo ɗi ɗi gawani ɗi coñani te ɗi ndendinani hay batte e nder paabi kono baaba mon gonɗo dow asaman o ina ñammina ɗi mate wona ko onon ɓuri colli ɗi holi e mon mo fayre mum ɓeydata dira e pele mum ko waɗi oɗon paaya sababude comci ƴeewende bonji pindirta ɗi mbarñata te ɗi mottata ndenne dey boɗo wiya on hay silaymani e heewde darja ñaantoraaki no majjini allah holtini huɗo wonko hannde e ladde jogor ko weddeede janngo e jeyngol alaa ko haali noon onon kooni ko onon pamɗi hoolaare ndeen noon wota paayee ngonon e wiide ko jogorɗen ñaamde ko jogorɗen yarde ko jogorɗen ɓoornaade ko heefereeɓe ɓe pooɗanto ɗum ɗon fof kono baaba mon gonɗo dow asaman o ina anndi oɗon cohli ɗum fof ko adi fof mbatte hakkillaji mon e laamu allah ngu kañum e peewal makko ngal ko heddi ko fof ma on pawani ɗum heen nden noon woto payane janngo ngati janngo ko janngo allah ñalawma fof dongal mum yoni ɗum